Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Jūs atzīsiet patiesību, patiesība darīs jūs brīvus. Mēs visi meklējam brīvību Jēzus saka, ka īstu brīvību varam iegūt tikai iepazīstot patiesību. Patiesība dod mums brīvību. Tā nav taisnība, ja sakām, ka kāds mums ir atņēmis brīvību. Svētīgais priesteris Ježī Popeluško ir teicis, ka brīvība ir mūsos. Tā to var apgalvot cilvēks, kurš ir iepazinis patiesību un to pieņēmis. Taču ir svarīgi arī iepazīt sevi, savu identitāti, kas tiek atklāta dievā kā patiesības avotā. Šodienas evanģēlijā dzirdam, katrs, kurš grēko, ir grēka vergs. Grēks padara mūs nebrīvus. Svētais Jānis no krusta pat vismazāko grēku salīdzina ar auglu, kura piesien pie zemes un neļauj brīvi lidot. Vienalga, cik šī aukla ir rupja vai smalka, attiecīgi vienalga, vai grēks ir viegls vai smags, tas neļauj brīvi lidot. Grēkojam arī tad, kad ieticam tam, kas nav patiesība. Sātans ir melis un melu tēvs, arī pats grēks ir meli. Kad esmu brīvs? Tad, kad daru to, ko patiešām gribu, bet ko es gribu, mīlestību. Mēs vēlamies mīlēt, bet nereti nezinām, kā to darīt. Nezinām patiesību par mīlestību. Mums ir problēmas ar patiesības pazīšanu, nevis tikai ar kaut ko ļaunu. Cilvēki, kuri dara objektīvi slikto, dara to kāda subjektīva labuma vārdā, varbūt pat ar pārliecību, ka dara labu. Arī jūdi piesita Jēzu krustā kāda labuma vārdā, domājot, ka ar to atdot godu Dievam. Tas, kas viņiem pietrūka, bija patiesības pazīšana un atzīšana. Šodien vēlos lūgt, lai es, kā ticīgs cilvēks, ar vien meklētu patiesību un pēc tās nemitīgi ilgotos. Labais Jēzu, neļauj man maldīties, bet gan droši turēties pie Tevis, kas esi visas patiesības avots. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos amen. Pārdomas sagatavoja bērniņa Jēzus Karmela māsa Marija Stefana no Euharistiskā Jēzus. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija raida 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. No sirds pateicamies par tavu līdzinējo atbalstu. Tavs ieguldījums ir palīdzējis šim kalpojumam turpināties līdz pat šim brīdim, lai Dievs tevi svētītu.